dream about her all day. I think about her with her clothes on. Palagi naka-flight mode Di masagot yung tawag Ang chance yung my code Silosa na babasag Mapamahal sa trap boy, delikado kasama mo ko dapat ikaw din armado kasama mo lang ako sa panalo Kung nakatabi kita noon sa pagkatalo Palagi naka-flight mode Di masagot yung tawag Siloso na babasag Mapamahal sa trap boy, delikado Pagkasama mo ko dapat ikaw din armado Pakakasama mo lang ako sa panalo Kung nakatabi kita noon sa pagkatalo Kahit di ka naka-makeup Magdamag tayo mag-make love Sabay natin kunin cash Totoong iwas sa fake love Pwede mo nga stick Pag lumapit you will shoot pass Baby you know I'm the shit Kami dati mga hudrat Parang si Ace pati si Rihanna Milyonaryo nagsasama Regalo natin sa isa't isa Karangyaan din lang basta star Dapat mo nang tanggapin uh, Madami lalapit subalit maakit sa kanila di gagawin Paano pag ako'y nakulong? Ikaw ba tatalo? Sa baril nila agaw Sasaluhin ba ang pataw? Papayag kahit na ayaw Daming tanong Daming tanong Daming tanong Hindi masagot, palagi naka-flight mode Di masagot yung tawag Ang chance ay yung my code Silaw sa nababasag delikado Pagkasama mo ko dapat ikaw din armado Napakakasama mo lang ako sa panalo Kung nakatabi kita noon sa pagkatalo Palagi naka-flight mode Di masagot yung tawag Try to tell you my code Sila sa nababasag Mapamas trap boy delikado Bagay na babae sakit kabato At makakasama mo lang ako sa panalo Kung nakatabi kita noon sa pagkatalo Bigla na palagi Dating mga minsan Making money No need ingas Kasi para makakis Ating mga fist bump sa ating mga soul, memories na bawal ismart Para sa isip lang ang si Rihanna Solid yung mga tinama Kaluluwa natin pakiramdam pa ng dati na magkakilala At napamahal ka sa rockstar Dapat mo nang tanggapin Paano kung di ko na kaya magbago ako pa ba'y mamahalin Paano pag ako ay nakulong Tumakas maglilo alam mo babae na type ko eh. Ay yung sinungaling sa fibo Siyempre yung napaka-sexy Dapat marunong humawak ng rifle Madami lang susuwayin Kasing mga utos galing sa Bible Shhh, na naka-flight mode Di masagot yung tawag Ang chance na yung my code Silosa na babasag Makamas trap boy, delikado Pagkasama mo ko dapat ikaw din armado Nagpakakasama mo lang ako sa panalo Kung nakatabi kita noon sa pagkatalo Palagi naka-flight mode Di masagot yung tawag Ang chance na yung my code Silosa na babasag Mapaman sa trap boy, delikado Pagkasama mo ko dapat ikaw din armado Pakakasama mo lang ako sa panalo Kung nakatabi kita noon sa pagkatalo